ฟังธรรมกันเนอให้ผู้ฟังมีผู้พูด ศาสนาก็จึงจะอยู่ได้ แต่เมื่อฟังแล้วเอาไปทำไปปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมในถือว่าเป็นกรรมกรรมคือการกระทำแล้วมันก็จะจำแนกไปเอง อาศัยการกระทำเป็นเหตุ การกระทำก็จะจำแนกไป ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอ้อนวอน เช่นการเจริญสติ การเจริญสติ เป็นคำพูดก็ได้ ทำมีอุปการะมากสองอย่าง สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวจำเอา แล้วก็ไปพูดไปตอบ เพราะนั้นไม่ใช่เป็นภาคปริยัติเป็นภาคทฤษฎี แต่ว่าไม่ต้องไปท่องเป็นเสียงเป็นคำพูด เอาการกระทำเอากายไปต่อเอาเอา กายไปจุ่มเอา ให้มันติดกับ กาย ให้มันติดกับจิต สร้างตัวรู้ ให้รู้สึก ให้ระลึกได้ ณะที่รู้สึกมันก็ระลึกได้ มันติดกันอยู่ สติสมัชัญญะมันติดกันอยู่ ไม่ใช่มีอันหนึ่งอันเดียว เราต้องฝึกหัด แต่ไม่หัดมันไม่เป็น มันอาจจะหลงมากกว่ารู้ เราจึงฝึกหัดให้มันรู้สึกตัวต่อเนื่อง ยาวๆ ก่อนที่มันจะเป็นมันต้องมีเวลาฝึกหัดเช่นเวลาใดมันหลง หัดให้มันรู้ เวลาใดมันไม่มีอะไรก็หัดให้มันรู้เรื่อยไป ให้ความรู้เป็นเจ้าเรือน ให้ความรู้เป็นเจ้าเรือน เป็นเจ้าของ เป็นผู้ดูเป็นผู้แลเป็นผู้ช่วยเหลือ เรามาหัดตัวนี้กัน เวลาใดที่มันหลงได้โอกาสที่จะได้เกิดความรู้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ ให้เราเอาความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้อง ไปเฉลย หัดเฉลย หัดมีความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้อง ไปดูไปเห็น ให้ไปดูไปเห็นว่า เช่นเราเดินอยู่ มันรู้อยู่มันคิดจะนั่ง ความคิดมันพาจะให้นั่ง เราก็ไปรู้สึก อย่านั่งตามความคิด อย่าลุกตามความคิด อย่าทำอะไรไปตามความคิดหมดทุกอย่าง ให้มีสิ่งทักท้วงตรวจสอบเหมือนกับคนทำงาน ก็ต้องมีผู้ดูผู้เห็นให้รู้ให้เห็นด้วย มันเป็นอย่างไร ให้เห็นกับตาเราดูเห็นกับตา เขาทำตรงนั้นเขาทำแบบนี้แต่เราไม่เห็นเขาก็ปลอมได้งานก็เถื่อน ชีวิตเรามันก็อาจจะเถื่อน ถ้าไม่มีผู้ดูแล ไม่มีผู้ตรวจสอบ ความเถื่อนของชีวิตมันก็มีเช่น ความคิด มันคิดอะไรก็ไปตามความคิด คิดยังไงก็ได้มันไม่ได้เสมอไป ก็ทักท้วงดูก่อนหัดให้มัน รู้เห็นเอาไปเอามาตัวคิดมันก็อายสติเหมือนกัน เพราะมันไม่ถูกต้องบางอย่าง ในกายในใจเรานี่มันไม่ถูกต้องเสมอไปเราจึงมามีสติคอยดูคอยเห็น ให้มันคุ้นมันเคยหัดใช้สตินะมันเห็นเรื่องเดียวบ่อย ๆ มันเห็นเรื่องเดียวบ่อยๆ หรือมันเกิดขึ้นอะไรก็ตาม มันเห็นบ่อยๆ แล้วในกายในใจเรานี้มันก็มีเรื่องเดียวบ่อยๆ มันเกิดอันเดียวบ่อยๆ เหมือนกันทุกคน ความหลงก็เหมือนกัน ความโกรธก็เหมือนกัน ความทุกข์ก็เหมือนกัน อะไรก็ตามมันเกิดขึ้นเหมือนกัน นอกจากความรู้สึกตัว ที่เขาไปเกี่ยวข้องแต่มันเกิดขึ้นอะไรไม่ มันเกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็ให้มันเกิดไปตามเรื่องตามราว มันก็ไม่ถูกเสมอไปเช่นเราดูกายนะ ก็เห็นกายอยู่บ่อย ๆ เห็นกายอยู่บ่อย ๆ การเห็นอยู่บ่อยๆ มันไม่ใช่เห็นเฉยๆ ความเห็นมันก็พัฒนา ขึ้นมา เหมือนกับเราเห็นหน้าเห็นตากัน เห็นหน้าเห็นตากัน เห็นกันบ่อย ๆ มันก็จำกันก็รู้กันรู้หน้ารู้ตาเรายังไม่พอ ยังรู้ถึงนิสัยใจคอของบุคคลที่เราเห็น เป็นบัณฑิตอย่างไรเป็นคนผานอย่างไรควรครบเป็นมิตรแท้มิตรเทียมอย่างไรสิ่งที่เราเห็นเขาก็แสดง การพบกันนานๆมันก็เห็นอะไรที่มันผิดมันถูกการพบชีวิตเราบ่อยๆมันก็เห็นแล้วมันก็แสดงให้เราเห็น เห็นกายมันก็เห็นเป็นรูป ไม่ใช่เป็นกายเห็นเป็นรูปเป็นนาม เห็นการเคลื่อนการไหวมันเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่เห็นกายธรรมดาเพราะตัวดูเข้าไปดูแล้ว ออกมาดูแล้วภาวะที่รู้สึกมันออกไปดู เมื่อออกไปดูมันก็เห็น พบเห็น เห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมนะมันเห็น เมื่อเห็นเป็นรูป เห็นเป็นนาม มันก็แตกฉานแล้วปะนะ มันแตกฉานไปเอง มันรูปทุกนามทุกอย่างไร ธรรมชาติอย่างไรอาการอย่างไร มันก็จะบอก รูปนามกองรูปกองนามมันจะบอกเรา เราก็จะฉลาดอยู่บนกองรูปกองนามมีปัญญา มีปัญญาเกิดขึ้นจากกองรูปกองนามนะเราอย่าไปดูแบบกี้แบบเพ่ง แบบจ้อง ดูเหมือนออกมาดูเหมือนเราดูหนังดูละครอย่าไปแสดงกับเขา จึงจะเรียกว่าลักษณะของการดูถ้าไปดูแล้วแสดงกับเขาไม่ได้ดูเป็นผู้แสดงเช่นเขา แสดงให้หัวเราะก็หัวเราะไปกับเขา เขาแสดงให้ร้องไห้ก็ร้องไห้ไปกับเขา เขาแสดงให้รักให้โกรธก็โกรธก็เคืองไปกับเขาอันนั้นไม่ใช่ดู การมาดูแลมาดูตัวเองก็เหมือนกัน เขาแสดงบททุกข์ก็ไปทุกข์กับเขา เขาแสดงบทยากก็ยากกับเขา เขาแสดงบทเจ็บปวดปวดก็ปวดกับเขา เขาแสดงความหิวความร้อน ความยากความง่ายก็แสดงกับเขาไม่ใช่ดูนะ ภาวะของภาวะภาวะของสตินี่ก็คือการดู เมื่อเขาแสดงความยากเราก็เห็นความยาก อืมความยาก เห็นเขาไม่เป็นผู้ยาก เขาแสดงความง่ายเขาเห็นความง่าย ไม่ได้เป็นผู้ง่าย เขาแสดงความสุขก็ไม่ได้เป็นผู้สุขกับเขาเขาแสดงความทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์กับเขา เพราะว่าภาวะที่ดูนะภาวะที่ดูมันเป็นอย่างนั้น เลยพูดแบบตรงๆว่า เห็นมันสุข เห็นมันทุกข์นะไม่ใช่เป็นผู้สุขไม่ได้เป็นผู้ทุกข์เห็นมันยาก เห็นมันง่าย ไม่ได้เป็นผู้ยากไม่ได้เป็นผู้ง่าย เห็นมันผิด เห็นมันถูก ไม่ได้เป็นผู้ผิด ไม่ได้เป็นผู้ถูกจึงจะเรียกว่าการดู เป็นอย่างนั้นสติเป็นอย่างนั้น คุณค่าของสติ หน้าที่ของสติเป็นอย่างนั้น พาให้เกิดความบริสุทธิ์ พาให้เกิดปัญญา ก็เห็นหมูนี่แหละเป็นปัญญา มันยกขึ้นกว่าเก่าบรรล่วงข้ามกว่าเก่า ข้ามล่วงกว่าเก่า มันเป็นการข้ามล่วง มันเป็นการพ้นภาวะเดิมๆ นะสติเนี่ยเราเห็นเห็นมันอะไรต่างๆ เขาแสดงอยู่นั่นแหละ เวลาเราไปดูมันก็ต้องแสดง เขาแสดงตลอดเวลาเรื่องของกายของจิตของใจเราเนี่ยเรื่องของชีวิตเราเนี่ยเห็นเราเห็นกายก็ต้องเห็นเวทนากายเขาแสดงถึงความเป็นอย่างไร ความเท็จความจริงเป็นอย่างไร ที่เราพูดวันก่อนกายานุปัสสนา มีสติเห็นกาย เห็นกายใดกาย เห็นก้นบึ้งของกาย มันเป็นอย่างไร มันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายอย่างไร ไม่มีตัวมีตนอยู่ในกายอย่างไร กายนี่เป็นตัวเป็นตน เป็นภพเป็นชาติเป็นกู การแสดงของกาย เป็นปัญญาไม่มีตนอยู่ในกายเห็นเป็นปัญญาเรื่องของกายความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยความหิวความเจ็บความปวดอะไรต่าง ๆ มันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับกาย ไม่มีตนอยู่ในที่นั้น ไม่มีตนอยู่ในอาการเห็นเป็นอาการเห็นเป็นธรรมชาติ จึงจะเรียกว่าสติ แต่เรื่องของกายก็ เฉลยได้ ทุกอย่างเฉลยได้ ทุกอย่าง เห็นแบบลัดลัดเห็นแบบ ตรงตรง ไม่เนิ่นช้า ไม่เนิ่นช้า้ามันปวดก็รู้แล้ว รู้แล้ว เฉลยได้แล้ว เห็นแล้ว เพราะว่าที่เห็นเนี่ย ไม่มีคำถาม ผู้ที่เห็นก็ไม่มีคำถาม พบเห็น ไม่ใช่คิดเห็นรู้เห็น พบเห็นมันอยู่กับตา พบกับตารู้เห็นมันก็มันก็มีมีส่วนประกอบถ้าคิดเห็นไม่มีส่วนประกอบเลื่อนเลือนลางๆนะการเจริญสติมันชัด ไม่มีอะไรที่หลอกเรา โดยเพราะตัวเราเนี่ยแหละ มันหลอกตัวเรา ถ้ามีสติมันหลอกไม่ได้ ความสุขมันก็หลอกไม่ได้ ความทุกข์มันก็หลอกไม่ได้ ความโกรธ ความโลภ ความหลงก็หลอกไม่ได้ เพราะความรู้สึกตัวมันเห็น ถ้าจะเห็นเป็นความสุขความทุกข์ก็เห็นเป็นอาการ เห็นเป็นความโกรธความโลภความหลงก็เห็นเป็นอาการ อาการของกายอาการของจิตนะยิ่งไปเห็นรูป เห็นนามเข้าแล้ว มันเปิดเผยออกมาให้เห็น ทุกสิ่งทุกอย่างความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนอย่างไรที่มันเกิดอยู่กับรูปกับธรรมกับนามธรรม ทุกบางอย่าง มันก็เกี่ยวข้องถูก ทุกบางอย่างก็เกี่ยวข้องถูก ไม่ถึงไม่ถึงกิตไม่ถึงใจเฉพาะทุกของรูปไม่ถึงกิตถึงใจ มันก็เป็นเรื่องของ มันก็แยกออกเป็นส่วน ไม่จิตใจไม่ต้องไปรองรับ โดยเฉพาะตัวรู้สึกตัวเนี่ยก็มันก็เป็นจิตแล้วล่ะ เป็นภาวะที่เป็นจิต เป็นภาวะที่เป็นความบริสุทธิ์ โดยเฉพาะภาวะที่เห็นเนี่ย มันเป็นภาวะที่บริสุทธิ์ จะเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ก็ตรงนี้แหละ ประพฤติพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงน ภาวะที่เห็นเนี่ยมันเป็นพรหมจรรย์ไม่เปื้อไม่เปื้อน แต่ภาวะที่เป็นเนี่ยมันเปื้อเปื้อนนะเป็นสุขก็เปื้อนความสุขเป็นทุกข์ก็เปื้อนความทุกข์เป็นผู้ผิดก็เปื้อนความผิด เป็นผู้ถูกก็เปื้อนความถูก เป็นผู้ลักก็เปื้อนความลักเป็นผู้ชังก็เปื้อนความชัง แต่ถ้าว่าภาวะที่เห็นไม่เปื้อเปื้อนกับอะไรเหมือนกับใบบัวที่มันแบนอยู่ ผลน้ำฝนตกใส่ มันไม่เปื้อนภาวะที่สัมผัสมันไม่เปื้อน มันเป็นคุณภาพ ชีวิตของเรามันก็มีคุณภาพ โดยเฉพาะความรู้สึกความระลึกได้พาให้เกิดเป็นคุณภาพพาให้ชีวิตมีสมรรถนภาพเป็นมาตรฐานภาวะที่ดูนะนะไม่เปิดไม่เพื่อนกับเสียงใด ขันเห็นถ้าเป็นแล้วเปิดเพื่อนนะ เราจึงมาดูออกมาดู เหมือนพระพุทธเจ้า แสดงว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลก มาดูโลกนี้อันกว้างศอกยาววาหนาคืบ วิกฤตการดุดลอดชลดที่คนเขาหมกกันอยู่จมอยู่ แต่ผู้มีปัญญาหาข้องอยู่ไม่นะ ไม่ข้องอยู่ก็หลุดไปจากตัวนี้เลย การหลุดพ้นก็หลุดจากกันเนี่ยหลุดจากความภาวะที่เข้าไปเป็นอะไรต่างๆ หลุดไปแล้วมีแต่เห็นแล้ว การเห็นมันก็ต้องพ้นตรงนั้นแหละภาวะที่เห็นมันก็พ้นแล้ว แต่ภาวะที่เป็นไม่พ้นความหลุดพ้นก็เกิดอยู่กับการเห็นเหมือนกับเราเห็นงู งูก็ไม่ได้กัดเราเห็นความหลงความหลงก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรา ไม่มีโทษสำหรับเรา ถ้าได้เห็นแล้วก็เอาไว้หลังแล้ว ความเห็นก็ออกหน้าไปพ้นไปแล้ว ถ้าสิ่งไหนที่เห็นเอาไว้ข้างหลังแล้ว ไม่ขวางหน้า ถ้าเป็นมันก็ขวางตลอดไป ไปเจอไปชน ไปเป็นปัญหา ขวางหน้าขวางตาไปไม่ได้ ไปไม่ได้นะจารย์เจริญสติเห็นไหม เห็นมันหลงพ้นจากความหลงไหม เห็นมันคิดพ้นจากความคิดก็ค่อยๆพ้นไปอย่างนี้นะบางทีเห็นมันยากก็พ้นจากความยาก เห็นมันผิดก็พ้นจากความผิด ถ้ามีสตินะ มันปวดมันเมื่อย เห็น การเห็นการปวดการเมื่อย มีสตินะ มันจะเยี่ยวจะยาจะบรรเทาแล้วก็เกี่ยวข้องกับภาวะที่มันปวดมันเมื่อย ไม่มีตนอยู่กับภาวะ ที่มันปวดเหมือนเมื่อย ถ้ารู้สึกตัวยกออกไปแล้ว เราเรียกว่า เห็นอะไร เห็นเวทนา เห็นมันปวดมันเมื่อย มันเป็นปัญญา นะ แต่ โอ้ย ไม่ไหว ไม่ไหว แย่ แย่ โอ้ย ไม่ไหวหรอกฉันนะไหวไม่รอด มันมีตัวมตตนอยู่ในความปวด บางทีถ้าเราเห็นเราก็ เออ นี่คือภาวะของเวทนา แล้วก็เกี่ยวของโดยที่ไม่ถึงกิจถึงใจ แยกรูปแยกนามออก จิตใจไม่กระทบกับกระเทือนกับภาวะที่เก็บที่ปวด มันก็ยกเป็นส่วนหนึ่ง ถ้ามันปวดร้อยเปอร์เซนแต่ใจไม่กระทบกระเทือนมันก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซนถ้าร้อยเปอร์เซนมันต้องถึงใจด้วย ถ้าไม่ถึงใจเนี่ยไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นเยียวยาลงไป ถ้าหิวเนี่ยเป็นผู้หิว เป็นทุกข์เพราะหิว เป็นสุขเพราะอิ่มก็ร้อยเปอร์เซ็นเป็นภาวะของปุตุชน ปุตุชนคือร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสว่า ปุตุชนถูกสอนสองดอก ถูกกายแล้วถูกกิจด้วยอริยบุคคลถูกสอนดอกเดียว เช่นความร้อนก็ร้อนกายใจไม่ต้องร้อนต้องเย็นอยู่นั่นแหละมันก็ถูกเฉพาะกายความหิว ก็เป็นกายใจไม่ต้องเป็นอะไรนะถูกสอนดอกเดียว ทุกของกาย มันก็เป็นอยู่นั้น มันก็ต้องไม่ร้อนไม่หนาวไม่ปวดไม่เมื่อยไม่หิวมีอะไรเยอะแยะ แต่ใจไม่เป็นไร เพราะมันดูมันเห็น ภาวะที่เห็นภาวะที่ดู มันยกออกไปแล้ว นี่การปฏิบัติตอนต้องไปอย่างนี้จำแนกไปแบบนี้ว่าแต่เรามีความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวจะนำจะเป็นใหญ่จะเป็นผู้ดูแลตรวจสอบทักท้วง หลุดก็หลุดพ้นตรงนี้หลุดพ้นเพราะความรู้สึกตัว ค่อยพ้นไปน้อยๆไป เห็นมันหลงพ้นจากความหลงไหมมันคิดไปพ้นจากความคิดไหมหรือว่ามันขวางหน้าขวางตาอยู่ แล้ววิธีที่เราทำเนี่ยมันก็มีจริงๆ มันช่วยได้ มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้ เราเจริญสติกับการเคลื่อนการไหว พอมันคิดไปเราก็กลับมารู้สึกตัวนะอ้าวความคิดก็หมดไปแล้ว กลับมารู้สึกตัว ไม่ต้องไปเอาความคิดไปแก้ความคิดหาคำตอบจากความคิด ไม่ใช่ กลับมา กลับมารู้สึกตัว พอมันคิดไปเรากลับมารู้สึกตัว คิดที่ใดก็กลับมารู้สึกตัว กลับมารู้สึกตัว การเคลื่อนการไหวก็เป็น เป็นเสาหลัก เป็นฐาน เป็นที่ตั้ง แต่ว่าฐานกรรมฐานมันมีที่ตั้ง มันมีฐานอยู่กลับมา เอากายเป็นนิมิต เอากายเป็นหลัก เอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้ง แล้วก็มีการกระทำอยู่ตรงนี้มีความรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหว แล้วก็มีเจตนามีความเพียรมีสติ กับการเคลื่อนการไหว เป็นการ ช่วยเหลือเป็นรูปแบบเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือ ความยากก็ง่ายขึ้นมา เราไปเอาความคิดแย่ความคิด ไปห้ามไม่ให้มันคิดไม่มีเครื่องมือ มันไปชนเราไปชนเรากับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ตาต่อตากายต่อกายนะมันชน ไปห้ามไม่ให้มันคิด เอาความคิดไปห้ามความคิด เอาความผิดไปห้ามความผิดไม่ใช่ ทำไมมันจึงคิด เราไปคิดทำไม เป็น ก่อนที่มันจะคิดมันเป็นอย่างไร ไปหาความคิดมันดับเบิ้ลคิดไปแล้ว สองคิดสามคิดไปแล้วเพราะนั้นเราจึงกลับมา กลับมาตั้งไว้ที่รู้สึกตัวรู้สึกตัว มันคิดทีใดกลับมารู้สึกตัว ไม่กระทบกระเทือนเลยถ้ามันสุขมันทุกข์มันผิดมันถูกกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัว อาศัยนิมิตนี่ไปก่อน อย่าไปทิ้งนิมิต แล้วก็หัดใหม่ๆต้องมีนิมิต ให้มันคุ้นมันเคย ให้มันชำนิชำนาญ ถ้าหัดเป็นแล้วไม่อาจจะไม่ต้องอาศัยนิมิตเพราะมันรู้แล้วทั้งหมดมันมีภาวะที่รู้เป็นเจ้าเรือน มันไม่มีอะไร ลมหายใจก็คือความรู้สึกตัว อริบทต่าง ๆก็คือความรู้สึกตัว อาการต่าง ๆ คือความรู้สึกตัว สิ่งไหนที่มันแสดงกับกายกับใจ มันมีแต่ความรู้สึกตัว อาจจะไม่ต้องไปยกมือสร้างจังหวะ อาจจะไม่ต้องไปเดินจงกรมทั้งพบทั้งชาติ แต่นั่งสร้างจังหวะ เคลื่อนไหวมืออยู่ที่ไหนที่ไหนไม่จำเป็น เหมือนกับเราหัด เขียนหนังสือหัดอ่านหนังสือ แต่ก่อนนี่ก็ไก่ก็อยู่หน้ากระดาน ต้องเอาตาไปดู ต้องเอามือไปเขียนตามลักษณะของกอไก่ขอไข่ขอขวด อะไรไปถ้าไม่ดูกระดานเราเขียนไม่ถูกครูก็ต้องเขียนใส่กระดานให้เราดู ต่อไปต่อไปเมื่อเราได้เรียนได้ดู มันก็ไม่มีแล้วอยู่ในกระดาน มันก็อยู่กับชีวิตจิตใจของเราเราเขียนกอไก่มันก็ออกไปทันทีเป็นกอไก่ ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปดู มันเป็นทำให้มันเป็น ไม่ใช่รู้ความรู้กับภาวะที่เป็นมันคนละอย่างทำให้มันเป็นเราจะเขียนกอไก่ก็เป็นกอไก่แล้ว มันเป็นแล้วขอไข่ก็เขียนขอไข่ อะไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น มันจึงใช้ได้ แต่ไปหัดอยู่ตลอดเวลา มันก็ใช่ไม่ได้ นั้นคนขับรถ เมื่อเขาหัดเป็นแล้ว มันก็ไปของมันเอง ธรรมชาติไปเอง มือของมัน อะไรต่างๆ ไปของมันเอง ชีวิตของเรา มันก็เป็นไป